บุ๊กทู หกสิบสาม 63. 63. การตั้งคำถามสอง Fragen stellen 2. Fragen stellen 2. ดิฉันมีงานอดิเรก Ich habe ein Hobby. Ich habe ein Hobby. ดิฉันเล่นเทนนิส Ich spiele Tennis. Ich spiele Tennis. สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ Wo ist ein Tennisplatz? Wo ist ein Tennisplatz? คุณมีงานอดิเรกไหม Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? ดิฉันเล่นฟุตบอล Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ Wo ist ein Fußballplatz? Wo ist ein Fußballplatz? ดิฉันเจ็บแขน Mein Arm tut weh. Mein Arm tut weh. ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. มีคุณหมออยู่ไหมคะ Wo ist ein Doktor? Wo ist ein Doktor? ดิฉันมีรถ Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย Ich habe auch ein Motorrad. Ich habe auch ein Motorrad. ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ Wo ist ein Parkplatz? Wo ist ein Parkplatz? ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ Ich habe einen Pullover. Ich habe einen Pullover. ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Wo ist eine Waschmaschine? Wo ist die Waschmaschine? ดิฉันมีจาน Ich habe einen Teller. Ich habe einen Teller. ดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อน Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel. เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ Wo sind Salz und Pfeffer? Wo sind Salz und Pfeffer?